Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Ilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau. Saio hontan, olatuko ezagutza eginen dugu, bertan buru belarriari den bainat irasuegirekin. Noski, musika arteak lagun azken hilabeteko zonbait berri. Eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue bizirik emankizun honetan. Berriak atala? Joan den hilabeteko zonbait berri. Joan den urtagilaren amazazpian, Euskal Herriko Laborantza Gambararen amargarren urte betitzea ospatu da. Euskal Herriko Laborantza Gambara, amar urte Laborantza egikoi eta Jasanko garen alde egunero lanean. Euskal Herriko Laborantza Gambara, amar urte milaka eta milaka lagun hainizako elkartearen inguruan mobilizatzen direla militante, anonimo, autetxi, abokatu, elkarte edo sindikatu. Laborantzagan bararen biltzak nagusi arrakastatxuan, besteak beste aurkeztu zen Portre e Evolution de l'Agriculture du Pays Basque Nord Focus sur la Montagne Basque Txostena. Ipar Euskal Herriko laborantzaren identitate kartaren lehen argazki moduan. Ipar Euskal Herriko laborantzaren egoera eta garapena Euskal Mendiari begira dokumento estrategikoa alek osatzen dute eta laborantzak gabarak plantan jarri duen lugalde analisia tresnaren lehen publikazioa da. Lugalde analisia tresna hau, Ipar Euskal Herriko laborantza munduko datuak molde sistematizatuan bildu, tratatu eta aztertzeko lehen tresna da. Datuak iparaldeko eremuaren eskalan lantzea ahalbidetzea da helburua, baita ahalde neinean manera xeagoan kantonamendu edo herri mailakoak tratatzea iparaldeko laborantzaren egoera eta aitzinako urteetan izan duen bilakaera ezagutzeko tresna da lehen lehenik. Gerora begira, ekintza bide egokien definitzeko, plangintza estrategikoen sortzeko da tresna hau. Eragile guzien zerbitzuko eta eskura emana da. Egitura administratibo, laborantza ala ingurumenaren eh, gerizako elkarte, ikasle, formakuntza zentro, publikatzen den dokumento hau lehen pausua da, Ipar Euskal Herriko Laborantzaren identitate kartaren lehen argazkia. EHLG bai puntxu orken, eskuratzen ahalko duzue? Orain aipatuko dizuet uh, eh, aberen uh, eh, defenditzeko dei bat, denen ongina irako bidearen idekitzeko sedez uh, eh, orkestua izan zena. Beraz, um, berrikitan Franz Kultur irratian uh, pasatu da, bere liburu berriaren orkestpenaren egiteko, Euh, Senadou euh, plaidoyer pour les animaux vers une bienveillance pour tous. Beraz, euh, Mathieu Ricard fraile budistada, berrogeita mar, urte barkatu Nepalen pastu ditu, eta denbora berean biologia molekularen arloko ikerlari da. Liburu aurkeztu zuen mankizuneko elgarrizketan aipatu zituen ideia nagusien laburpena proposatuko dizuegu orain. Munduaren historia osoari begiratzen badiogu, gizartea etzen aspaldian oroiale bilakatu. Hots aski aragiale behia da. Lehenago, gizakia bilketaz eta ihiziaz bizi zen batez ere. Sedentario bihurtu zenetik duela mabi mila urte, aberen azten hasi zen eta berdenboran molde berri batez kontsideratzen. Lehen, abereak desberdinak eta nagusiak zirela pentsatzen zen, adibide baten emaiteko tigreak azkuntzarekin, gizakiari horren bidez jateko helburu behia bururatu zitzaion, abereak haren azpikoak direla hasi zen pentsatzen, eta gure janariaren ekoizteko baizik ez direla munduratu. Orain, dakigun bezala, abel azkuntza industrialarekin abereak objektu bilakatuak dira. Matio Rikaren ideia ez da mundu osoa barazkiale edo vegetariano bilakaraztea, Baina hiru argumentu nagusia ipatuz nahi du ohar gaitezen. Lehenik eh, abelazkuntza industriala eta hori lotu baliabite material guziak, garraioa eta beste, munduko berotegi efektuaren bigarren eragile azkarrenak direla. Jiek klimari buruzko ikerketa taldeak azpimahatzen du, beroketaren euneko amabost inguru horregatik gertatzen ari dela gaur eguna, bizitegiak baino gutisago eta garraioak baino gehiago. Eta bi graduko berotzea saiestu nahi balin badugu, aragia bi edo hiru aldiz astean gehienik jan beharko ginuke. Bigarrenik, abelazkuntza industrialarekin injustizia soziala areagotzen da. Zazpion eta amak milioi kilo hazi erri pobreetatik esportatuak dira, bat kotz bost miliard jenderi janariak enduz. Estatu batuetan, jende bakotsak urtean egun eta ogoi kilo aragi jatenu. Afrikan aldiz, bost eta amar kiloren artean. Eta Indian oraino gutxo. Iru kilo. Iru azken amar urte hauetan, ikerketa hainitzek erakutsi dute, aragi sobera jatea ez dela hona. Egunero aragia jaten malin badugu, sangrea ziltzeko ahiskoak euneko amabostez datzen dira bururatzeko, ikan nahi nuke bat egiten alduela animalia proteina gutisago jateko. Bestalde, espero dugu, aurkezpen honek, Matio Rikar idazlearen obra behiaren irakurtzeko gogoa piztu dizuela. Orain, lurra diskoko kideek adierazten dutenarekin ados baigira, hots lurraren erasuen salatzea garrantzitsua baita, huna beren partez lehen laneko azken kantua. Abiatukop, ekonomia sozial eraldatzailearen sustatzeko sareko kide den bainat irasuegi topatu dugu. Hainbat galera pausatu dizkiogu, olatukopen eh, helburu eta iniziatibat ezberdinak ezagutzeko. Beinat irasuegi, zer da eh, olatukop sarea? Olatukop sarea da ekonomia sozial eraldatzailea saretzeko egitasmoa. Printzipioz, eh, egitasmo irekia, oinarrietan gero azalduko duten oinarrietan, esaten dugun bezala, ekonomia sozial eraldatzailearen baitan bere burua kokatzen duen edo zen egitasmo ekonomiko parte izan daiteke. Eta, bueno, hogain eh, horrela da, sare bada, ez du inungo egitura juridikorik horretarako, eta asmoa, dola gutxi sortu da egia esan, eta orduan eh, asmoa da aurten eh, egituratzen joatea, eta pixkanaka-pixkanaka ekonomia sozial eraldatzailea sustatzeko eragile izatea eragile eta bueno, proiektu hainbat proiekturen dinamizatzaia. Zendako eta nola sortu zen? Zertarako sortuan e, esan dizuet printzipioz ekonomia sozial eraldatzailearen inguruan lan egiten dugun e, ekimenak, enpresa kooperatibak, eh, elkarteak gero eta gehiago gara baina printzipio ez oso oso desegituratuta edo gaude, ez? Bakoitza bere arlotik ekonomia sozial eraldatzaien inguruan lan egiten du, baino ez dugu gure artean hainbat proiektu elkarbanatzeko edo elkarrekin egitasmoak aurrera eramateko egiturarik, ez? Eta orduan, bueno, beharrezkoa ikusten dugu benetan e, alternatiba ekonomikoak enpresa mundutik, ez? Kooperatiben mundutik, eh, aktivitate ekonomikoa duten e, egituraren mundutik e, zera, alternatiba horiek ere lantzearen beharra badago eta horretarako no, pixkanak ikusiko dugu nola baino e, olatuko izango da horretarako tresnetako bat ez, e, bueno, prinsipioz gehiago sortu edezke, hausare bada baina bueno, gure gu plantatzen ditugun oinarri irekiekin bat egiten dutenen sarea, baina horrek ez du esan nahi, ez dienik ekonomia sozialera aldatzaileen baitan beste sare batzuk edo beste egitura batzu sortuko eta bueno, gu prest eh, dagoen edo sortzen den edo ze zein egitasmorekin elkarlanean aritzeko, ez bueno, asmoa azkenean hori da, eraldaketa, aktivitate ekonomikoaren bitartez, eraldaketa sustatzea eta egitea. Eta nola sortu zen, ba, eh, nik talaioz kooperatiban lan egiten dut, talaioz kooperatiba ere kooperatiba gaztea da, hiru pertsonen artean sortutakoa, guri interesentzaizken gaietan eta lana sortzeko guretzako, duela hiru urte hasi ginen horri bueltak ematen eta duela bi urte kooperatiba sortu denun, baina kooperatiba sortu denunean, hasieratik ba genaukan buruan e, kooperatiba ginenez e, eh, kooperatibak inguruan behar zuela interkooperatibismo sare bat izan. Ez, e, bueno, askotan, ekimen ekonomiko berriak martxan jartzen direnean, martxan jartzen dira, bueno, ideia konkretua dagolako, edo behar bat e, betetzera datu zelako, baino oso bakarrik sortzen die orokorrean. Oso bakarrik eta horrek askotan eragiten du e, proiektuaren beraren bidera garritasunean. Eta gu gargenun, guk sortzen den kooperatiba horrek guri lana sortzeko e, balio izateaz gain balio hartzula alde batetik jendartean eragin bat izateko eta beste batetik ba bueno u bezela urantzeko pentsamoldearekin lanean zebiltzan beste proiektuekin sare bat sortzeko behar hori genuela ez interkooperatismoa ez kooperatiba batek e, bere ze, bere izaeran barne izan behar duen zerbait interkooperatismo hori sustatzea da antzeko egiturekin elkartasun e, baliabideak izatea, e, momentu batean e, batek ba sare horretako kide batek finantziazioa beharko alu finantziazioa lortzeko edo bueno, beste motako beharrak egongo alirake, ba, elkartasunaren bitartez behar horiek asetzeko. E. Bueno, hori beharra ez, interkooperatibismoaren beharra, baina bueno, kooperatiba sortu denunean ikusi denun Eh, Euskal Herrian badaude hainbat eh, egitura interkooperatibista, ba ezagunena izan daiteke e, Mondragon taldea bera, hm? gero badago NER, badago Reas, e, no, badaude e, Mondragon ez aparte sortzen adien hainbat sare, baino ikusten genuen urtero Euskal Herrian sortzen dien hainbat eta hainbat kooperatiba gaina asmo eraldatzaiekin, oso berdintzaileak eta bar, asko gilitzen diela oso bakarrik eta ez dutela bere inguruan eh, sarerik sortzeko kapaze Orduan guk gure kooperatiba sortzean argienu momentu ematean algenunean ez e, zen bueno kooperatiba sortzeak eta aktibitate ekonomiko batekin hasteak ja berez eh, lan asko eta denbora asko eskatzen du baina argienun algenunean e, sortu argenula interkooperatibismo saretxo bat gure inguruan ere beste batzurekin ba elkartasun sare hori osatzeko eta bueno kooperatiba duela bi urte sortu genuen, baina lehen urtearen hasieran 2000 eta amalagoaren hasieran esan genuen, bueno, e, ja urte bat eta piko dara magu kooperatibarekin, eta behin ez daukagu interkooperatismo sari bagoazen, guazen sortzea. Eta sortzeko bidea, prinsipioz izan zen, deialdi ireki bat egitea, eskate, asmo orokorra azaltzea, eta e, gure antzeko proiektuei gomidatzea zera, bilera bat egitea eh? eta horrela 2008ko ekanean egin genuen lehenengo deialdi ireki hori pixka bat ikusteko gugutatzen genuen ideia hori ez hau da egitura ekonomiko eraldatzaileen arteko nola egiteko elkargune bat izatearen ideia hori ea, e, eh, onarpena eta bueno, ba, egia esan posibilitu ginen zen lehenengo egun horretan nola ezagutu gabe ere elkartu ginen amar amabi proiektu ezberdin eta ikusita interesa bat zegola eta lehen oinarri oinarrien zirriborro bat eginda da, planteatu genuna zen urrian, 2008ko urrian egitea nolabait batzar eratzailea edo elkar ezagutzeko e, topaketa bat egitea eta topaketa horretan erabakitza benetan e, olatuko pekin aurrera egin edo ez, e, eta bueno, horrelen genuen urrian egin genuen batzar hori eta batzar horretan olatuko pen oinarrirekiak e, eh, landu genitun, iraki itun, logoa ere e, aukeratu genon eta zera urrengo urterako lan hildoak edo ere erabaki genitun. Olatuko pen aurkezpenaren zehazteko Espikatzen aldaukuzu, zer den ekonomia eraldatzailea? Bueno, ekonomia e, sozial eraldatzailea izan daiteke beste esparru batzutan ekonomia sozial eta solidarioa bezala ezagutzen dena. E, bai, espainieraz eta frantsesez eh, horrela horrela esatena ekonomia sozial solidarioa baino guk eh, definizio horretan utxunen bat ikusten askotan ekonomia sozial solidarioa lotzen delako alde batetik ego Euskal Herria mentzat horrela e, eh, irugarren sektorea deitzen den horrekin ez hau da ekonomia askotan e, ez, e, e, kapitalismoak sortzen ditu nutxuneak osatzeko irabazi asmo hori gabeko hainbat erakundek e, martxan jarrituzten proiektuekin, oso interesgarriak asko egia esan eta ekonomia sozial eraldatzailean guk ere barneratzen ditu naino utxune bat ikusten genuen pentsatzen dagulako hainbat eta hainbat sektore sektore osoan anitza, gaina esan nahi ba, teknologia teknologia kontuetan ibiltzen garenak edo, edo zaintza zaintza pertsona lanetan edo edo komunikazio planetan, eh, inkluso produzioko planetan, salgaien produzioan ibiltzen diren hainbat, eta hainbat proiektu ekonomia sozial eh, solidario horretatik, bere burua, e, kanpo ikusten dutela, ba, dakit definizio arazo batengatik. batik, ez? Eta oran, egu planteatu beno, ba, guazen ekonomia sozial eraldatzailea mm, definitzera edo, ez? E, ekonomia sozial solidario horri ekimenaren komponentea sartzera eta ikusiko dugu bueno, horrela ere beste hainbat proiektu igual ekonomia sozial solidarioan bere burua ikusten ez dutena ba hor hor kokatu ezaten eta bueno ez da ezer berria asmatzegatik eh esan eh, asmoa da dagoenari izena jartzea eh ez zerbaitera bat berria sortza eh. ekonomia sozial eraldatzaile azkenean da eh, jendartearen beharrei erantzunez, modu demokratikoan edo e, demokrazia ekonomikoa oinarri izan da, hau da, pertsonen parte hartzea kontuan izango duna erabaki ekonomikotan ere, e, hori kontutan izan da, eta hori esan duten agendartearen e, beharrei erantzuteko sortutako ekonomia. Pentsatzen dugulako, bi komponente horiekin, hau da, pertsonen beharretara bideratutako ekonomia bat, demokrazia ekonomikoaren baitan oinarrituta, ingurugiroaren errespetua ere bere balioen baitan izango duena berez eraldatzaia dela eta bueno, definiziotan sartu betezke, baino hiru osagai hoiekin sortutako proiektu ekonomikoak pentsatzen dugu berez bai ekonomia eta bai jendartea aldatzeko e, gaitasuna okatela. Gaina hori ez dugu sektore konkretu batzutara murrizten, eh, pentsatzen dugulako ekonomia sozial eraldatzailea badaukala tokia produzioan, e, banaketan, e, finantziazioan, e, komertzializazioan, azkenean e, ekonomiaren e, zera guzitan e, ba, zer esana. Olatuko psarearen helburuak kiden arteko elkartasuna eta jendartearen ongizeitea dira. Bai eta jarduera ekonomikoak ondare komunari ekarpen bat egitea ere. Ze jan nahi azken helburu honek? Azken helburu hau da igual e, eh, berezien edo. Hor e, eh, jarduera ekonomikoak ondare komunari ekarpen bat egitea esaten dugunean, bueno, gauza ezberdinak izan daitezke. Eh, bat eta mm, erresena ulertzeko da ez aktibitate ekonomikoak benefizio batzuk sortzen dituen momentuan benefizio hauek ere izan barutela jendartean eragin bat. Mm, hau da, ekonomia soziala planteatzen duna. Legez obligato, eh, obligatorioa dena, eta da, enpresa enpresa kooperatibo batek, kasu honetan, e, eh, beneficioa ditu momentuan, beneficioa parte bat, nahi eta ez, jendarteari zuzendu behar dio modu ezberdinetan eta formula ezberdinekin, baina obligazio hori bauka, baina bueno, eh, aratagoaz eta printzipioz pentsatzen dugu ekonomia sozial eraldatzaileak sortzen dien egitura hoiek bertan lan egiten duten e, pertsonei behaien bizirauterako baliabideak eskaintzeaz gain jendarteari ere baliabideak eskaini behar dizkiola eta baliabide nola eskaini daitezke bueno modua da aberastasunaren birbanak eta e, sistemen bidez hau da zerga zerra korrainduz eta e, sistema publikoan ere parte hartuz e, zergen ordenketaren bitartez hori da bide bat eta oi, bide horrek e, existitu da baina beste bada ondare komunari zerbait eskeniz. Ne? Eh? Ez duzeratik e, eh, izan behar, izan daiteke egitura ekonomiko hauek egiten duten mm, aktibitate ekonomikoaren gatik zuzenean. Ne? Eh? Adibide bat jartzeko gu talaiz kooperatiban adibidez e, ibiltzen gea komunikazio teknologiekin eta bueno, komunikazio teknologietan badago konzeptua software librea izena duna guk egiten ditugun garapen guztiak software librean oinarrituta egiten ditugu eta hori bera bada ondare komunari aportazio bat azkenean guk eh, software librearekin lan egiten dugu da ondare komunetik hartzen dugu softwarea eh, gure e, aktivitate ekonomiko egiteko baino horrek badu obligazio bat eta da eh, sortzen dugun guzti hori ere sortzen dugun ezagutza edo sortzen dugun teknologia ere ondare komunari eskintzea hau da gero, licentzia librekin edo software libre bezala edo hardware libre bezala e, eh, zera jende arteari eskintzea e. Eh. Euskatoro kortuz izango litzake ezagutza libreaz oinarritutako zeatik aktivitate ekonomikotik edo edaten badegu azkenean ere e, hortik eratortzen den ezagutza ere berriro arteari eskintzea eta ez apropiatzea ezagutza, ezagutza horretaz. Eh? Kasu honetan, erresen egual esplikatzeko ezagutzaren gaia ez, e, eh, no, azkenean intangible delako, baina bueno, hori ere momentu batean tangibilizatu alko eta azkenean da, ba, bueno, guk e, baldin badokagu, zait, espazio bat lanerako, edo e, espazio haundi bat eta espazio horretatik parte bat e, soberan baldin badokagu, espazio hori ere eskenial izatea jendarteari bere berak erabilera egin dezan. Formula asko on daitezke eta bueno, egia esan da eh, gai bat ez dena gehiegi landu eta gure asmo dena hori lantzea eta bueno, horregatik ere e, dago, za, olatuko pen irekien formulazioan eta printzipioz e, formulazio hori oinarrirekiena e, nahiko orokorra da, gero ikusi beharko dugu datozen urteetan eta olatukopen garapenaren bidez hori nola, nola egiten dugun efektibo. Olatukop sarea irekia da eta ez dukidei ziurtagiria emango dien egitura zentralizatzailerik izango. Olatukop oinarri irekiak bere egitean, enpresa proiektu komunitate bakoitza sareko kide izaitera pasatuko da. Oinarri horiek betetzen direla sareko beste kideek bermatuko dute modu kolektiboan. Labur biltzen aldi guzu, uh, eh, ireki horiek zoin diren? Lehenengo nik uste esplikatu behar da, zer esan edun ireki eta sun horrek. Eh? Azkenean eh, oso garrantzitsua delako guretzako. Guk plantatzen dugunean ekonomia sozial eraldatzaileko eragile bat gehala, gu gara zera, ekonomia sozial eraldatzaileko beste eragile bat, baina lehen esan dut ere, olatu kopeko kide izan daitezkeen, beste enpresa kooperatiba elkarteak egon daitezke edo latu kopekoak ez direnak, eh? ez dakit ba ez reasen egon daitezkenak edo mondragoneko e, eh, zemetera edo beste kooperatiba bat ez dago nahi nion inun saretu horiek ere ekonomia sozialera aldatzaiekoak dira, bakoitzak bere bere arrazoien gatik izan daiteke edo, edo ez, baino guk planteatzen duguna e, bai gure sarean parte hartzeko, ba bueno, oinarri batzuk bete behar direla, baino oinarri horiek ez ditugu nola modu esklusiboan edo planteatzen hau da olatu kopen ez dago inor kontrolatzen duna e, zein den olatu kopekoa edo zein ez den olatuko pekoa. Mm, bakoitzak erakitzen du momentu batean e, kooperatiba edo enpresa bakoitzak erakitzen du e, olatu kopeko kide den edo ez eta horretarako bat egin bardu oinarri irekiekin mm? baina e, edo zeinak e, planteatzen dunean e, berak oinarri ireki horiek betetzen dituela ja momentu horretan olatuko peko kidea da gero noski olatuko usarean antolatzen diren gauzetan parte hartu beharko luke eta bar ba, bueno, ez, e, parte hartzea delako e, oinarri, e, bat ez e, zertarako nahi olatuko pekoa izan ez baizu gero parte hartuko antolatzen diren ekimenetan edo sustatzen diren e, lanildoetan hmm? baina bueno, edo zein izan daiteke olatuko peko kide, ze oinarri ireki horiek betetzen baditu. Eta ez dago entitate zentralizatzaileik esaten duna zu bai, ze olatuko pekoa, eta zu ezera olatuko pekoa. Hmm? Bakoitzak dauka ardura hori oinarri ireki hoiekin eta oinarri ireki hoiek bete edo errespetatzeko. Eta oinarri ireki hoiek zer dian, bueno, asko sartu gaitezke eta ba, e, lehen uste bai, komentatu ez nola eh, nolait oinarri irekiek garapena behar hau da nola, nola bermatzen da eh, oinarri ireki horiek betetzen diela, zertan konkretatzen die oinarri ireki hoien gauzapena, ez ba, hori oraindik era landua daukagu eta pixkanaka pixkanaka junbarko dugu lantzen, baina bueno, lagur bilduz, e, oinarri irekiak lau dira eta oinarri irekiak, bueno, e, webunean daude, olatuko.net webunean daude, horrik usitzak ez dute, lau dira, ez ditut irakurriko baino eh, lau oinarri hoien klabeak dira lehenengoa demokrazia ekonomikoa eta jabetza. Hau da, egitura ekonomiko hoien jabetza langileena izan behar du eta erabakiak modu demokratikoan hartuko dira. Hau da, pertsona bakoitza langile bakoitzak dauka beste zen besteko boterea egitura horretan. E, bakoitzak bozka bozka badauka eta kasu horretan oso garrantzitsua, ez eh, askotan egitura ekonomikoetan kapitalaren araberako erakitzeko almena izaten da, ba ez, eh, eh, guk uste dugu oso garrantzitsua dela jabetza izatea, baina jabetza hori ere modu demokratikoan administratzea. Mm? Bigarrena izango litzake gardentasuna eta informazio guztira eh, sarrera izatea. Hau da, egitura osatzen duen pertsona guztiak izate aukera egitura horren informazio garrantzitsu guztia ezagutzekoa. Zertarako? Ba, bueno, ba, parte hartzearen e, oinarria delako. E, ezin da parte hartu eh, modu berdinean informazio berdina ez bada. Urduan, informazio izatea eta ez bakarrik informazioa azken momentu, maizik eta informazio estrategikora, erabaki estrategikoetara ere, e, sarrera izatea, a, ba, erabat e, beharrezko ikusten dugu. Hirugarrena izango litzake egitura ekonomiko hietan elkartasunaren lanketa hau da egitura ekonomiko horre irabazia baldin baitu modu berdintzailean banatzea soldaten arteko diferentzia handirik ez egotea hau da alik eta berdintzailean izatea elkarren arteko elkartasun hori lantzeko tresnak martxan jartzea eta bar eta laugarrena izango litzake elkartasuna baino kanpora begirakoa hmm? hau da gauzada da, e, eh, barrenera begirako elkartasuna, baina beste da jendarteari zer zaion. Kasu horretan, ez hartuko litzake alde batetik lehen komentatu interkooperatismoa, da e, antzeko sarean egon daitezken beste ekimenekiko elkartasun irizpideak aktibo izatea, tresna jartzea ere elkartasun hori gozatzeko, baina baita ere jendarteari begirako elkartasuna. Hmm? Hau da, ez du balio bakarrik barrenera begirako ongizatea, baizik eta jendarte osoaren ongizatea ere kontuan izan behar da. Mm? Eta hor sartzen da ondare komuna sustatzea, bizitaren jasangarritasuna, inguru giroa errespetatzea eta bar. Mm? Oie koinarri irekiak laburtuta. Gau egun zertan da olatuko sarea, nola noko sartzen du, ze, zein ondur ditu, eta zein potentzial geroari begira? Bueno, gaur egun gaude, momentu honetan e, olatuko bila errealitatea da, da badago esare bat enpresa elkarte eta kolektibo ezberdinek sortutakoa, urrian sortu genuen, oinarri irekiak onartu genituen, logoa ere badaukagu eta lanerako hiru hildo eh, markatu genituen. Bat izango litzake ekonomia sozial eraldatzailearen e, bisibilitatea lantzea, zen bueno, uste dugu ikusten dena baino asko ze eh, impacto gehiago daukala gaur egun ekonomia sozial eraldatzaileak jendartean, baino hori ez dela ikusten askotan oso dispertsio dagolako, batzutan egiturak e, egitura ekonomikoak ere txikia direlako edo ez daudelako ondo sarretuta. Gainera, pentsatzen dugu ere, ez dela ekonomia sozialera eraldatzailearen labit kontakizun integral bat egiten. Eta askotan, ba, bueno, Euskal Herrian, Mondragon oso oso indartsua izan da, eta orduan ekonomia sozialaren inguruan dagoen edo zen eztabaida edo eh, edo zen visualizazio beti Mondragonen zentratzen da, ez? Eta nik uste, bueno, normala da, bai, izugarrizko indarra dokalako eta egia da eh, e, ekarpen handia egin diola Euskal Herriko jendarteari, baina horrek ere egiten du beste hainbat ekimen oso interesgarriak askotan ere eraldatzaileak izan daitezkena, ba, askotan galitu dela neko tapatuta. Orduan, horri bisibilitatea ematea, Euskal Herrian dagoen ekonomia sozialera aldatzaile guztiari bizibilitatea ematea, gaur egun dagoenari bisibilitatea ematea, baino baita ere, nola memoria kooperatibo e, lanketa bat egitea oso garrantzitsua da. Eta hori egin daiteke modu ezberdinetan, ba, bueno, eh, lanketa historikoarekin, eh, ikerketarekin, baino baita ere teknologia erabiliz mapetan e, visualizatu zer dagon benetan ekonomia sozialera aldatzaileen inguruan, elkarren arteko e, sarea bisibilizatu eta lan asko dago. Bigarrena izango litzake interkooperatibismo sarea sortzea, hau da. Olatu kop sarea osatzen dugun kooperatiben elkarte enpresen interkooperatibismo sarea osatzea. Elkarren artean zerbitzua, produktuak eta bar hau da, gure merkatu propioa sortzeko, baino hortik aratago batez ere elkartasun tresna bezala, ez? E, e izan ditzak egun behar ezberdinei erantzuteko modu kolektiboan. Eta hirugarren izan litzake eta hau da igual lehenengo martxan jarri duguna modu aktiboenean da ekintzailetasun kooperatiboa edo sustatzea. Zergatik ba, bueno, ikusi genulako ekintzailetasun ekonomikoa sustatzen den kasuetan askotan, ez esateatik kasu guztietan, kooperatibismoa edo ekintzaietasun soziala alde batera guzten da. Eta asko, asko sustatzen da exito persona, pertsonalean oinarritutako ekintzaietasuna. Nolait, ideia genialaren eta horren ondorioz e, den eh, figura horren molde hori edo. Eta, bueno, ba, egun molde hori ez dela erreala, eta horren atzean dagoen ere, e, orain oso modan dagoen startup ekintzaietasun ereduaren atzean dagoen finantziarizazio e, artifiziala eta bar, ba, da, dira ereduak ez ezkiguna gustatzen alde batetik, ez ezkigulako justuak iruditzen e, jendarteari dagokionez, eta ere, bueno, ba, daielako modelo batzuk ez duten abilatzen e, ekonomia eta jendartearen eraldaketa erreala. E, eta ban, horri aurre egiteko, ba, ekintzaietasun kooperatiboa sustatzea, hau da, ekintzaietasuna sustatzen den egitura eta diskurtso, diskurtsoetan eh, ekintzailetasun soziala kooperatiboa jartzea benetan erdian eta aukera erreala bihurtzea zen egitura ekonomiko sortu nahi duen gazte eh, heldu eh, kolektibo talderentzat. Hoiek hildo nagusiak eta bueno, ba, horretarako momentuetan olatuko usarean ba, gaude amabo, amasei enpresa kooperatiba, orain gutxi gara, baina bueno, e, asmoa da pixkanaka pixkanaka gehiago izatea eta lan hildo horietan gero eta mm, jende gehiago izatea lanean. Egia da, gure asmoa dela ere pixkanaka olatuko sare hau e, territorialki ere ezagaltzen jotea eta bueno, guretzat oso garrantzitsua litzak ere Ipar Euskal Herrian egon daitezken ekonomia sozial eraldatzaileko eragileak ere ezagutzea zerren olatuko eta norbaitek interesa alin bauka olatuko peko kide izatean ba, bertan bertan izen ematean. Guegunean eh, eh, e, dago, dago informazioa gurekin kontaktuan jartzeko, eta behar denarekin itzen dugu, eta bueno, asmoa, ba, esan dakoa, hori, eskerrik asko, eta beste bat arte. Mil esker zuri, eta laste jarte. Willis Drummonden A ala B diskoko ilegala kantua duzue hau, goazen gogoetatzerat, ez aldenez legitimoa, ilegala izaitea, itzorduak, atala? Zuen egutegietan markatzeko datak. Euskal Moneta ondoko lanetan dabil memento hontan. Ornitzailean kontaktatzen ari dira bazkidetzen behitzeko Eta jendeak aski baikorkieran zuten du, gehienak ados baitira segitzeko. Uzten dutenak gehienetan beren aktivitatea uzten dutenak dira. 2008ko berrikuntzaren aipatzeko, idoki surmarkarekin 2008ko abenduan partaidetza bat izenpetu zen, idokiko laborarien gan euskoaren erabilpenaren sustatzeko batetik, eta beren kostuen apaltzeko bestetik, euskal monetak urteko bazkidetza erdi presiotan ordaintzeko bidea emaiten zielako. Paraleloki, Elkartekin lan handiaren eramaiten ari dira euskoaren erabilpenaren azkartzeko kide berrian lortzeko helburuarekin biztanena. Sistema biziki sinplea dela esplikatu daut elkarteko sabi kaminok. Errelebo sistema bat zutik ezaria izan da, Euskoak elkarteari kopuru handiagoan banatuz eta elkarkitekide bakoitza engaiatu zilabetean behin hainbat euskoren eldat eraldazerat. Orain arte, zazpi elkarte dispositiboan sartuak dira, hala nola bizi, ikastola batzuk eta bezbatza bat. Omen, beste batzuek jadanik euskal monetari interesatuak direla jakinareazia dakote. Segi dezala intzina? Otsailean, euskal monetak du proposatuko dizkizue. Lehena, Manu Jobles Arangiz Fundazioan otsailaren zazpian goizeko behatzietatik egordit erdiak arte. Euskoaren enbasadore izaiteko, formakuntza bat antolatua da euskal monetako kideei eta kanpokoei, uh, zabaldua, uh, denei uh, Informazio gehiagoren ukaiteko, kalmonetaren uh, eh, funtzionamenduari buruz, eta proiektuaren obeki azaltzen ikasteko. Obeki uh, eh, esplikatzen ikasteko gure inguruko eri. Bigarren intzordua, otxailaren sortzian, egoerdi eta txaleko bien artian, Dona Paulen uh, libertimendu egunean. Orduan, hori uh, izanen da desfiliaren ondotik, goizeko desfiliaren ondotik, eta zikiroa asieintzin eta mm, euskoaren eh, beraz euskal euskal monetako kide batzu han izanen dira aldagune batekin euskoen eh, eh, aldatzeko hala zikiroan ja nahi dutenentzat Hirugarren itzordua aipatzeko otsailaren ogoian arratsalde bukaeran arratsalde beraz zazpietan euskoak baiuna handian aldiuntana, usaian baiuna txipian egiten baita baina lehen aldikoz baiuna handian egiten dute <laughs> euskoaren poteoa izanen da Han, be, poteoa. Hala. Eta azkena, otxailaren hogeita zazpian, atxaleko siak terdietatik aintzina, polo berrizeko MVC gelana. Orkezpen publiko bat izanen da, antolatu izan da. MVC-rekin parta idetzan, eh, publikoari dekia, bereziki elkarte gintzako jendeari uh, euskoaren eh, behi emaiteko, jakin dezaten zer den susen eusko, galdera ukamaitute. Hala, bestalde, Euskal Monetarekin zuzenean kontaktuan jarri nahi baduzue, gertakari bati buruzko edo zein uh, eh, informazioaren ukaiteko, edo otxailaren zazpiko formakuntzan izena maiteko, beraz idazten alduzue info abildua euskalmoneta.org eh, epostarat, edo bestena zemakiuntara deitzen alduzue, beraz da 0 bost, iru iru, lau zazpi, bost lau eta bat bat eta eh, Euskal Moneta omen eh, sare sozialetan biziki aktiboa baita. Eh, Facebooken ere segitzen alduzue. Uh, ubebikoitza irualdiz puntu facebook.com slash euskoa zeran, elbidean. Edo Twitteren ere, eraz, erube, ubebikoitza irualdiz, puntu twitter.com slash euskal ere. Ara, euskal moneta aldiuntan. Eta, eta hoja. Eta, bizi lagunetik zonbait berri, martxoaren amairuan, itzordu bat jadenik finkatzen dute hortzi dararekin, Sakre Croissants filmaren proiektzio bakarra euskal herrian, Urruñako itxasmendi zineman, bertan Marie Monique Robin film egilearen presentzia ukanen dugu, Marie Monique Robin film egileak beraz itzaldi bat eginen du, eta filmaren ondotik berarekin debate bat izanen da, Horrekin, elzekari, taloak, edariak eta bar, info gehiago hilabete hontan bizi webgunean. Siberoko berri, beraz, Siberoko bizi taldeak gomita finkatzen du Otsailaren amalagoean, hori mauleko zer gunean, atxaldeko bostoren goiti. Eta azken itzordu bat, Otsailaren ogoita zazpian, barnekaldeko bizik, ostiralarekin, hilabeteko azken ostirale guziz egiten duen bezala, sortziontarik amarrak arte, atseko sortziontarik amarrak arte, hain izan mondioloseko egoitzan, eginen du, bere hilabeteko bilkura dakizuen bezala doekabe, gai nagusia izanen da, barnekaldeko alternatibaren prestakuntza, zuen egutegian ezartzeko, Uriaren amaikan izanen baita, barnekaldean alternatiba bat. Bizirik, bizi mugimenduaren otsaileko emankizun hau bururatu da. Entzuleak itzordua eh, emaiten hau zuegu, martxoaren eh, bederatzean astelenarekin ahatsaleko, ahatseko zazpietatik goiti. Anartean, berri gehiago rentzat. Gure web horria ikuslasai bizimugi.eu e elbidea idatziz.